¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pong? Debe ser bueno lo que piensan en Japón. Pong. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha el reggaetón. Pong. 370 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame chuparte el ombligo Regálame un poquito el trigo Contigo quiero tener un par de hijos Aunque seamos primos, yo te primo Me pongo a hablar en chino Me pongo serial killer, asesino en serie Con tus cachondas a la intemperie Se ponen las cosas como de miniserie Aquí llegó el que hace que se meen Aquí llegó el que hace que se meen Aquí llegó el que hace que se meen Aquí llegó... ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pong? Debe ser bueno lo que piensan en Japón. Pon. Ricky la pegó con el chiqui bombón. y hasta en Hong Kong se escucha el reggaetón. regálame un poquito de trigo, contigo quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos, yo te primo, me pongo a hablar en chino, me pongo serial killer, asesino en serie, con tus cachondas a la intemperie, se ponen las cosas como de miniserie, aquí llegó el que hace que se meen, eh, aquí llegó el que hace que se meen, eh, aquí llegó el que hace que se meen, eh, aquí llegó...